Rich Pearl. Jumper, oh, Digga, kann euch alle nicht mehr sehen. Ey. No, Digga, gib mir alle aus dem Weg. Ey. Original, ihr seid alle fake. Und als ich auf eure Nase war, das sicher kein Versehen. Ey. Oh, Digga, kann euch alle nicht mehr sehen. Ey. No, Digga, gib mir alle aus dem Weg. Ey. Original, ihr seid alle fake. Und als ich auf eure Nase war, das sicher kein Versehen. Bitch. Der macht Cash mit Angst, Nur Musik. Platz ein, den Wind rennt. Clan, viele Fans. <laughs> Mal Masse, stapel die Scheine im Band. Mit Lori, ihr wollt Beef. <laughs> ich nehm Beefsteak. aus die Kar im Telefon, es ist Skilek. Du bist mit dir, gut durch den Boot und ich komm jetzt. Tata du gut, Bona, ich seh's an ihm, was du nie. Red Boy, Bad Girl, Big Booty. Mac Cash hat ein Nas ohne Uni. Mein Leben jeden Tag wie ein Movie. Du bist und du bleibst nur ein Hund. Goofy. Oh, Digga, kann euch alle nicht mehr sehen. Ey. No, Digga, gib mir alle aus dem Weg. Ey. Original, ihr seid alle fake. Und als ich auf eure Nase war das sicher kein Versehen, ey. kann euch alle nicht mehr sehen. Ey. Na, Digga, gib mir alle aus dem Weg. Ey. Original, ihr seid alle fake. Und als ich auf eure Nase war das sicher kein Versehen. Ey. Oh, Digga, kann